par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji, ka katru ceturtdienu atkal studijā es, Silvija Gresne, un šodien ir mans viesis Lauris Aleksejevs. Sveiks, Lauri! Uh, labvakar. Rādījumā arī klausītāji, vai jūs zinat, jūs droši vien tie, kas nu, klausaties, jūs neredzat Lauru, bet tie, kas eh, jūs, jūs skatāties jūtumā, tad jūs viņu redzat vai jūs viņu pazīstat. Lauris ir restorāna 36. līnija īpašnieks un šefpavārs pirmām kārtam. Un tad vēl Lauris ir ceļotājs, un tad vēl Lauris ir muziķis, un uh, jā, vispār Lauris ir katolis, <laughs> kas ir uh, patiesībā par pamatu tam, kāpēc es arī aicināju Lauri šodien uz sarunu. Lauri, bet, uh, protams, ļoti svarīgi, ka mēs esam katoļi ticīgi, bet um, svarīgi ir um, tieši pēc jaunā gada svinēšanas un pēc Ziemassvētku svinēšanas parunāt ar tevi, un varbūt tu var pastāstīt radio, radio arī klausītājiem, nu, par kaut kādām gastronomiskām izpriecām, kaut gan tās jau lielākoties ir aiz muguras un vēl ir pilni leduskapi ar kaut kādiem labumiem. Uh, Eh, ko var darīt, lai nu, tā kā attietu no tās eh, tā, tā pārtikas daudzuma uzņemšanas un kā varbūt var, ko varbūt vajadzētu eh, tagad lietot un ēst. Un, protams, varētu būt daudz jautājumu par to, kā, kas būtu savienojums ar kādiem dzērieniem. Jā, pašā sākumā. Tad, tad pirmkārt es tev gribu novēlēt laimīgu jauno gadu un, protams, mīļie radio arī klausītāji arī jums. Uh, lai jums šis 25. 2025. gads ir labāks par iepriekšējo, katrā ziņā, lai viņš ir, nu, visiem, protams, Dievs vērtīts un, um, jā, nu, lai viņš ir labs, radošs, uh, priecīgs, veiksmīgs, nu, tāds dievišķis svētība pilns. Bet tagad tomēr es došu vārdu Laurim vēlreiz tev laimīgu jaunogadu. Nu, pastāsti, kā tev aizgāja, nu, tā, tā teikt, nu, jaunā gada sagaidīšanu, jo parasti jau tiem, nu, tiem, tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar sabiedrisko ēš, ēdināšanu, šis ir tāds darba dunas laiks. Jā, nu, uh, liels paldies par, uh, jā, par novēlējumiem. Uh, nu man kā jau mūsu profesijas pārstāvjiem, uh, ja citiem ir svētki, tad tas mums ir darbs. Protams. Uh, mēs tā labi pastrādājām uh, un um, bija tāds, <clears throat> mēs tādā slēngā to saucam par tādu tā kā kečupu, kā uh, tu krati, krati, nekas nenāk ārā, un tad ir kaut kāda viena vai divas dienas, ka tur, wow, pēkšņi visiem visu vajag. Uh, ar to tikām jāatzīst labi galā, <clears throat> ja runājam par um, uh, tieši pašu vecgada vakaru, tad uh, mēs jau jāatzīst vairākus gadus pēc kārtas neko tādu nerīkojam speciālu, uh, gribās pulkstens deviņos vai desmitos vienkārši ņemt un braukt mājās un, un <laughs> kur nu kurais iet un svinēt. Un, uh, lai nākamajā rītā, kas ir arī mūsu tradīcija, katru gadu 1. janvārī, uh, mēs strādājam. Daudzi nestrādā, bet mēs tieši strādājam, mēs gribam tā kā paturpināt šos svētkus tieši. Eh, Mēs tas ir eh, tavs restorāns, kur nosaukums ir 36. līnija, un varbūt pastāsti, kur tad tas eh, tavs restorāns atrodas, jo varbūt ne visi to zina, sevišķi tie, kas klausītāji, kas nemaz nedzīvo ne Rīgā, ne Jūrmalā. Nu, um, es esmu pats dzīves jūrmalnieks, jāatzīst ar ļoti dziļām latgaliešu saknēm, <laughs> tāpēc arī man, uh, kā saka, visi ceļi ved uz aglonu Latvijā, un, un, un Uh, visa mana bērnība ir uh, pavadīta uh, visas vasaras um, tieši šķiet nu, 6 km no Aglonas. Mm. Mazā tādā ciematā Bernāna saucās. Ah, tāda ir dzirdēta, jā. Ezera krastā, un, un, un uh, tā ir manas mammas puse. Un, uh, jā, līdz ar to es esmu no, <clears throat> no bērna kājas, uh, es zinu, kas tas ir. Jā, un, uh, Uh, lūk, bet um, <clears throat> jā, par... Um, nu, par Tātad, par kur atrodas jūrmalu, 36. līnija? Par jūrmalu, jā. Jūrmala uh, <clears throat> ir pilsēta, kur atrodas restorāns 36. līnija, un uh, sākotnē šis nosaukums uh, tā ir adrese, tā joprojām ir adrese 36. līnija, tāpēc, ka Buldur prospekts ir sadalīts līnijās, un uh, kā, kā ielas un avēnijas, <laughs> un uh, tā bija mūsu pirmā restorāna uh, atrašanās vietas adrese. Šobrīd mēs esam dubultos jūras Jā, krastā. jūras krastā, klausītāji, jūs varat tiešām aizbraukt līdz dubultu stacijai un tad iet uz jūras pusi. Tas, protams, tā nav ne tāda reklāma, jo mēs tā kā nenodarbojamies reklāmu, bet tomēr es iesaku tā, visiem. Ne, ne cik, absolūti, bet, nu. Jā, bet, bet vienkārši tur ir tik brīnišķīgs skats un, un, un arī ļoti garšīgi. Ko tad jūs ēdāt tur no rīta 1. Uh, janvārī? Mēs savārējām zupu um, un uh, vispār viesi uh, vēlas, uh, kā, kā statistika rāda, viņi vēlas paturpināt uh, nākošās dienas nu, šīs uh, svinības, jā, nākamajā dienā. Bet uh, tas ir Tu būtībā vienkārši atvēri, ja man nu, tādiem normāliem cilvēkiem, kas iet garām, ir atbraukuši uz jūrmalu vai ne, un viņi vienkārši pastaigājas, un tu atver restorānu, tāpēc, lai, lai, lai, lai nu, kāds gribētu baudīt pusdienas vai, vai, vai, vai ir... Jā, nu vispirms... Um uh, svaigs gaiss pirmajā gada dienā noteikti ir nepieciešams. <laughs> Jebkuram, ne tikai svinētājiem, bet arī, uh, jā, arī um, arī tiem, kas varbūt nesvin, un eh, tad nu tie, kas gan staigāja, gan gāja, tādu nu, līdz mums atstaigāja, un eh, jā, mēs viņus visus pabarojām, par to liels prieks. Saka, lūdzu, nu, tu esi jūrmalā, tie tavi viesi ir, cik es noprotu, dažādas tautība, dažāda tautība, nav jau tikai latvieši, nu, nu, jūrmalā, nu, nu, nu, man liekas, ir... Nu jau, jā, mainās tas... Uh, proporcionālais sadalījums. Jā. Man liekas, ka tur ir gan krievtautība, gan lietuvieši, man liekas, šogad bija, jo es arī biju Urmalā, bija apbrīnojami daudz lietuvieši. <laughs> jā, tur bija tāds desants vesels. Vai, vai viņu tās vēlmes, nu, ar kaut ko konkrētu, vai viņi tos savus cepelīnus pasūta, vai, vai, vai, vai ir kaut kā, kas ir tā virtuva 1. janvārī? Nu, uh, Virtuve 1. janvārī noteikti ir veselības uh, atgūšanas un uzlabošanas, uh, omas uzlabošanas uh, tā kā tā kombinācija, <laughs> ja, kur laikam... Speciāli šepavāri, ja. Kur noteikti viena no neatņemām sastāvdaļām ir zupa, jā. kurai jābūt ir pietiekoši kreftīgai. Un tad, nu, kas klāt, kurš nu ko var atļauties un ko vēlas, mm. un, un, un zupa tas ir obligāti, un jā, daudz ēda zupu. Jā, tas ir ļoti brīnišķīgi. Eh, protams, eh, es vēl varētu daudz un tikt runāt par to, ko nu kurš ēd, bet eh, varbūt tu nu, pastāsti par, par to, savu pieredzi, to arī šovus vādi, to arī rādi un stāsti cilvēkiem, kas ir veselīgi, kas nav veselīgi. Nu, tagad, piemēram, pēc tās uh, Ziemassvētku un, un, un, un uh, jaunā gada sagaidīšanas, Ziemassvētku svinēšanas un, un tās nu, latviešiem tradicionāli kāpostiem un, un, un, un, un, un cūkšņukuri un vēl tik ne, un tāda pasmagēdiena. Kas tad tagad būtu, nu, tā kā tādā, nu, atslodzē, kā, ko tu ieteiktu? Nu šeit mēs varam skatīties no, no divām pusēm. Uh, tā, tas pirmais variants, es teiktu, viņš tāds varbūt drastiskāks ir, un uh, ja jau mēs esam taupījušies priekš uh, jaunā gada vai Ziemassvētku vakariņām, un tad, nu, tad, nu likušies virsū, <laughs> tad es teiktu, šim atpakaļceļam arī jābūt pietiekoši drastiskam un vienkārši jāizslēdz leduskaps ir ar atslēgu. Bet uh, tanīpat laikā, zinot to, kad ir visdrīzāk palikuši kādi produkti un, un, un Eh, kaut kas tomēr ir palicis pāri un ieslēdzot fantāziju un kaut kādas zināšanas. Un tad um, aiz cieņas pret uh, eh, izaivielām, jā, <laughs> lai viņas <laughs> netiek nekur izlidināts ārā un tur putniem izbarotas, tad uh, vajadzētu no viņām kaut ko uztaisīt. Mm. Tā, nu, pakāpeniski šī, šī attiešana no pārēšanās, uh, jā, notiek. Man tev jautājums ir, nu, piemēram, es zinu, ka es esmu redzējis, man draugi Amerikā vai, vai Austrālijā latvieši, viņi visu saldē, viņi saldē, saldē maizi, nu, viņi visu pat tortis viņi saldē. Kā tu, ko tu domā par to, ka nu, tie produkti tiek sasaldēti, nu, ja netiek apēsti, tad, uh, nu, jā, kas notiek ar produktu, ko viņi iemet saldētavā? Nu, es varu pačukstēt, ka, um, principā, lielākā daļu tortes pirms glazēšanas vajag sasaldēt. <laughs> Oh. pirms tam. <laughs> ja tad tas ir māns, ka tas jā. ir svaigi cepts. Uh, tortē ir jāpastāv, jā, ar to saldēšanu pirmkārt viņa sastingst, un tad uh, var tā skaisti noglazēt to visu. Uh, tas ir viens. Uh, nu, otrkārt, uh, uzreiz vienā dienā uh, izcept vai samontēt, kā mēs sakam, samontēt simts tortus ar nav iespējams, un tāpēc ir jātais kaut kādas sagatavas, mm -hmm. un tās ir jāsasaldē. Tā kā tur nav nekā slikta, uh, ko laikam vajadzētu izvairīties uz vairāk, vairāk kārt sasaldēšanas un atsaldēšanas procesiem, To gan nevajadzētu darīt, jo īpaši gaļai vai maltai gaļai, nu, mhm. tas mm. nu, ļoti nepatīk. Jā. Ja? Uh, tas... Viņi tad zaudē kaut kādu savu kvalitāti vai nē, tās nē, vērtības? Var, vai... Nē, nē, tur var tādas uh, ātras kājas arī dabūt, tā kā Aha. labāk nevajag, tur ir tomēr savas baktērijas. Un... Nu, bet, piemēram, ja tādu gaļu nu, apstrādā, nu, teiksim, es nezinu, izsauties atcept vai ko, nu ko, tad Jā, pēc tam var vēl uzglabāt nē. un tad saldēt var viņi atkal. Viņi var uh, sa uh, sagatavot produktu, var, uh, mm, jā, safasēt, tā kā, kā mēs sakam, konteinerīšos mm -hmm. un uh, trau, traukos, uh, un likt saldētavā un tad ņemt ārā, un kad vajag. Un tad, tad nu gan ir jāpēda. Vairāk nevajag saldēt. Ok, skaidrs. Un tā tad mēs varam saldēt gaļu, maizi, tortes, jā. gurķus. Jā, pat tomāts mēs varam saldēt. Un, Tiešām? Uh, to es, um, to es apguvu Itālijā sen sen, tas man bija tā, tagad tāds šoks. Tas nebija, varbūt ne tieši šoks, bet... Uh, um, kad no saldētavas tika paņemta svaigi sasaldēta tomāti, no vasaras, un tas nebija vasarā, mm -hmm. tas tur bija. Un um, tos ar citu mājās, ja kurš no jums var pamēģināt, cevišķi tiem, kam aug tomāti siltumnīcās, un <laughs> tādi ir lielākā daļa latviešu, <laughs> Kā kuriem tad? ir, ne nu, vai vismaz uz palodzes, jā, vai <laughs> siltumnīcās, tad e, tomātus, kurus nevar apēst, viņas nevajag konservēt vai tur malt uzreiz, un, un, un tu vienkārši vesels sasaldēt, uh, paņem uh, pilnīgi sasalušu tomātu, uh, ielikt kaut kādā traukā un uzliet virsū vienkārši verdošu ūdeni un noņemt šo tomātu mizu Miziņu. nost, jā, mm -hmm. un pēc tam tā kā drusku sakapāt, cik nu tur var, jā, likt uz pannas un sanāk kolosālākā mērķis ar uh, pašu māju tomātiem, tā kā vienkārši kolosāli. Un nevajag um, taisīt mērķi atkal desmit litrus un pietiks ar diviem tomātiem, pusi sīpolu un pāris ķiploku dēviņām un būs kolosāli mērķis, kur uzreiz ir jāpēd un par to jāizmirst. Jā, interesanti un gurķi gurķi vispār <laughs> var saldēt, bet eh, labāk nevajag saldēt, tāpēc, ka gurķis tomēr tas ir 98% ūdens. ūdens. Un uh, viņš šo gurķu šķiedru struktūru tā kā sajauc pilnīgi un nu, tur sanāk tāda švāma kaut kāda. Nu. Jā, skaidrs. Un tad, um, nu jā, nu, protams, es tur varētu vēl daudz un dikti padomāt kaut kādas tur debes mannā vai nezinu kādus saldbas ēdienas, kas man ļoti garšo, vai, piemēram, uh, ir tāda lieta kā peldošās salas. Mm. Un, tad, un, un, un es nekad viņas nemāku un uztaisīt, tas man bija manai mammai favorīts. Nu, piemēram, bet ja to sataisīt kā pa daudz, to var saldēt, ja? Nē, to nevar tās peldošās sāls. Mm, olbaltumam ļoti nepatīk putotam olbaltumam, kurš ir uh, termiski vēl neapstrādāts, viņam nu, tā kā ļoti nepatīk. Nu re, un mm. tas būtu gan jāzina, vai ne? Nē, nē, bet uh, ja mēs tā par olām <laughs> runājam <laughs> jā, nu, atkal, tad Ola jau ir latvietim ar tad, tad uh, vispār jau pasaules kulinārijā ir tā, tā, tāds princips, viņam arī franču nosaukums, tā ir tāda bāze visiem desertiem, kuram var pielikt klāt, tas ir, kad ola dzeltenu un puto, un lai virsū tādā tievā strūkliņā verdošu cukuru sīrupu virsū, jā, tā tad līdz 120 grādiem uzkarsēt un saputo līdz stingrām, stingrām putām, līdz, puto līdz atdziest, Jā. Bet tas ir Old Zeltons, tas jā, ir tas, tas ir ko mēs saucam par Gogel Mogel, jā? jā? tas ir Gogel Mogels, jā, jā, tas ir patabomba, franciski viņš saucās. Un, uh, un tad tas ir tas, ko liek klāt putotam saldam krējumam un, un, un vienalga ogu biezenim, jā, un tad uh, to visu sajaucot kopā, tā kā iecilājot, var likt atpakaļ saldētā, un tas sanāks tas slavenais itāļu semifredo. Aha, tagad re, klausītāji atceramies, un tad varēsim klausīties, skatīties uh, uh, arhīvā un šito te atcerēties. Saka lūdzu, kas ir tavā restorānā vairāk? Franču virtuve, itāļu virtuve, krievu virtuve, japāņu virtuve? Kādas virtuves cienītājs tad tu esi? Mm. Vai latviešu virtuve? Jā, jā. Es teikšu tā, te atkal jāskatās ir no divām pusēm. Kas tad ir, um, kas tad ir virtuve? Tur uh, visdrīzāk es laikam pieskaršos tieši šīm uh, garšu kombinācijām. Mm -hmm. Jāatzīst, ka uh, ir jau kādu laiku um, nu, modē, moderni un tā kā pieprasīti diezgan drusku šis uh, aziātiskais piesitiens, jo šis um, spilgtais ingvers kopā ar citronu zāli um, – piparmētrām, svaigu koriandru un, un visu pārējo. Bet tas izklausās diezgan tā spaisī, ne jā, tā tas tomēr, ir, ne? tas ir spilgti, tas jā. nav spaisī, tas ir... Nu jā, ne spaisī, jā, tas nav... Spaisī, nav, ir, spaisī, starp citu, ir pareizs vārds. Spaisī. Jā, nu. Kāpēc? Jo daudz domā, ka spaisī tas nozīmē asas ēdienas. Nē, nē, spaisī ir uh, garšas pilns ēdiens. Jā. Uh, tik līdz mēs lasam hot, un <laughs> klāt ir trīs sarkani pipari, nu tad tas ir, jā. Jā, tad tas tur ir piparots un tā. No, tur vēl no rīta varēsim atcerēties, kas bija jāsaka. <laughs> Bet spaisī tas ir uh, vienkārši jā. garšu pilns, garšvielu piesātināts ēdiens. Jā. Respektīvi, ja mēs esam, nu, tā, tā kā lēc, lēc uz citiem, ja mēs esam kaut kur ārzemēs, un ja mums uh, saka, uh, tas apkalpo gatavojušies personās, ka tas ir spicy, tad mēs saprotam, ka tas nav hot, tas ir respektīvi, tas nav ļoti piparots, jā, jā bet tas ir bar, aktīvām, garšām bagāts jā, ēdiens. Tā, spilgts ēdiens, jā, tā, jā. tā vajadzētu būt. Jā. jā. Šeit tad, sapcīt, latviešiem, um, uh, nu, mums tā kā drusku pietrūkst šī... Uh, šīs, kā lai saka, pārliecības vai drosmes pielikt vairāk garšvielas un, un, un oj, ka tik es nepilieku pa daudz un, Nu, vienkārši nebaidieties izmantot. Un, um, Man liekas, ka latvietis ir tāds klasisks sāls un pipari, un, un varbūt jā. labākā gadījumā vēl mm, kartupeļu svārot. Latvietis, starp citu, ir arī <laughs> vispār inovātors. Viņš ir uh, Viņš spēja latviešu, spēja pārsteigt frančūžus un frančus ar savu karmonādu, kurai virsū ir sieras vēl pa virsmu uzlikts. Un tomāts starp karmonādu un sieru iecepts un, un nosaukt to visu franču <laughs> galvē, kad francūzis ir vienkārši atver muti vaļā un saka nopietni, oh, ok, es kaut ko nezināju. Bet uh, par manu virtuvu. Jā, jā, jā, <laughs> par tevi, jā. Protams. Uh, mums, ir, uh, mums ir drusku tādas Āzijas garšas šobrīd, nedaudz. Uh, nu, tā kā tādi akcentiņi kaut kur. Vai Āzija tas nozīmē, jo ir atšķirība tomēr starp uh, Ķīnu, Noteikti. starp Japānu Noteikti. un Koreju. Protams, jā, Noteikti. tā kā, tad kas ir tava Āzija? Es teiktu, mana Āzija ir uh, <clears throat> svaigs ingvērs, uh, kurš ir sarīvēts, no viņa ir izspiesta sula. Mm -hmm. uh, oh. mm, tā noteikti nav sojas mērce. Jā, tā nav, nav obligāti. Man ļoti patīk izmantot, starp citu, uh, namplā mērce, kas ir, tā ir tā saucamā zivi mērce, no visām tām zivju uh, <laughs> Kauliem, at, at, atlikumiem, jā. jā. Nu, viņi nav tā patīkamākā, kad atver to, to, to pudeli vaļā, bet pēc tam sajaucot ar laimu sulu un drusku cukuru pieliekot klāt un to pašu uh, Ingūna sula sanāk vienkārši klausāls uh, produkts. Tā var būt gan kā glazūra mm -hmm. uh, mhm. tiem pašiem gaļas ēdieniem. Un es tieši gribēju teikt, var, var šo, tad varbūt var to pašu cepeti apliet, jo un jā, viņš ir uzreiz citādāk. Noteikti nevajag uh, baidīties, un, protams, ir cilvēkam ir alerģija pret, pret zivu produktiem, tur, protams, to nevajag izmantot, bet tiem, kam nav, tad uh, nekad nebaidieties izmantot uh, kaut ko, pieņemsim, šo, šo garšu kombināciju, kur iekšā ir zivu mērķis un, un, un, un, Jā, tas nu, Tad arī latviskā, latviskais cepetis iegūst pēkšņa Āzijas jā, uh, viņš pieskaņu. Iegūst, jā, viņš iegūst spilgtumu, jā, galvenais jau kas ir, vienalga tas ir latviešu <laughs> cepetis vai lietuviešu vai igauņu, viņam ir jābūt uh, sulīgam, jā, un uh, vienkārši tādam, kur un, gribās apēst. Es saprotu, ka uh, tas, tas noteikti kaut kādi šefpavāri tādi, uh, nu, tādi kaut kādi noslēpumi, ja, bet, nu, nu saka, tikko viņam jābūt sulīgam, ja tas nav ilgi. Nu, kā to sulīgumu dabūt? Jo, piemēram, es zinu, ka es tur šķiņķīju savā cūkas uh, cepetī, tur lieku uh, bakstiekšā gan mandarīnus, gan visādas tur mm. plūmes un tā tālāk, bet tas ir tāds vecmām, vecmāmiņas recepts, ja? kā tu dabūni to sulīgumu? Uh, nu, pirmkārt, ir jāizvēlās pareizā temperatūra, kurā gatavot, jā, jā, jā, kurā jā. cept. Tas ir viens, jo, ja mēs uh, skatāmies šobrīd, nu, vizualizējam gaļas gabalu, viņš mm -hmm. sastāv no šķiedrām, un tad, kad viņš dabū to lielo karstumu no ārpuses, no visām pusēm, tad šīs šķiedras tā kā nobīstās no tā visa un, un saraujās, un tā rodās šī gaļas suliņa iekšā, ja? Un tas, respektīvi, viņa tā kā, tā kā aiztaisās ciet jā, no aiz, ap, jā, ap, ap, un obaltums sāk tā kā sarecēt, un, Un uh, kas ir svarīgi, ir um, pirms pasniegšanas galdā noteikti uh, atpūtināt to visu, lai šīs uh, gaļas šķiedras lai viņas kā, saprot, ka <laughs> viņas vairāk nav pakļautas lielam karstumam, un tad viņas sāk atpakaļ atplesties un uzņemt, uzsūkt to pašu suliņu, olbaltumu, kuru <laughs> viņas bija tikko atdevušas. Ja? Un lai griežot cepetī, šis sulīgums nepaliek uz griežamā dēļa vai šķīvī, mm -hmm. bet paliek gaļā tieši iekšā, tad noteikti vajag pagaidīt. Aha, un vai ir tāda īpaša atšķirība starp gaļām, kā piemēram cūku un, un, un, un, un tītars, piemēram, kas ir tā kā ļoti veselīga gaļa vai nu, jērs. Tītars ir cimperlīgs. <clears throat> tītars ir mhm. cimperlīgs. Ja mēs runājam par tītaru šķiņķiem, nu, kas ir tās kāju daļa, ja, mm -hmm. tad tie būs vienmēr daudz sulīgāki nekā pati šī tītara filē, ja, jo tītara filē uztaisīt sulīgu uh, bez, teiksim tā, špricēšanas, bakstīšanas mm -hmm. liel, lielā gabalā, es atkārtošos, mm -hmm. lielā gabalā ir nu, diezgan grūti. <laughs> dabūt to, sul, dabūt sulīgumu. To, to sulīgumu tas tāpat, man liekas, kā ar, ar vistas pilēs, jā, nu, tur ir ļoti jā, nu, uzmanīgi. Jā, nu, galvenais lai... tur ir nu, nepārcept, nepārcept. jā. Ja tik līdz pārcept, tad tā kā maltā gaļa, nu, viņa atpakaļ nemaļās, <laughs> viņa nevar samalt, un tur nav atpakaļ ceļa. Ja mēs jūtam, ka tomēr varētu vēl drusku pacept, tad nevajag baidīties, vienkārši vajag paņemt un drusku vēl pacept. Bet tāpēc arī ir termometrs mūsdienās, un, mm -hmm. un, un Un, un katrai gaļai ir sava grāda, tādai lielopgaļai 58, 59 grādi, tur jērgaļa arī ap 60 var turēt, skaties, protams, kāds gabals iekšējā temperatūra. Vistē gan vajadzētu vairāk, vistē, nu, pie 70 vajadzētu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Es domāju, ka mums tagad ir jāieiet mazā muzikālā pauzē, un, šis te jā, un pēc tam mēs varam parunāt par dažādām tradīcijām un tam līdzīgām lietām, ja? Paklausīsimies vēl joprojām Ziemassvētku mūziku. Thank you. Labvakar, labvakar vēlreiz rādījuma arī klausītāji. Šodien ir ceturtdiena un labā ziņas, un labajā ziņā studijas viesis ir Lauris Aleksejevs, restorāna 36. līnija īpašnieks, šefpavārs, uh, muziķis, katolis, ceļotājs, jā, tāds ļoti interesanta personība. Bet tā kā ir beigušies svētki, uh, tad, lai tā mums būtu tā druscīt vieglāk padomāt par savu leduskapu saturu un par to, kā mēs to varam izlietot, patiesībā tieši apzināti, tāpēc es arī Lauri šodien aicināju. Um, jā, vēlreiz sveiks, Lauri, un... Um, mēs varētu paturpināt iesākt to nedaudz par to tavu 36. līniju par tavu restorānu. Tur ir ļoti interesanti, kā tu tikko mums aizkadrā stāstīji, kas tur īsti ar tiem produktiem ir jādara, ja mēs tur runājām par gaļu, eh, kā, kā viņi dabūt mīkst un tā tālāk, tas gan vairāk attiecās uz svētkiem, kas jau nu tā kā tikko ir izskanējuši un aizgājuši, bet nu tagad mums ir tāda atslodzīta un brīvdienas un tā. Ja pastāst arī vēl ar vien par tiem produktiem to visu, kā tu tur gatavo un, un to savu virtuvi, jo tāpēc, ka uh, Eh, varbūt, ka daudzi eh, klausītāji nezin, bet eh, Lauris ir arī tāds, mm, nu, ēdienas šovu mēnesis un bieži redzams televīzijā, viņš tur rāda dažne dažādas interesantas lietas, ko dara un var izdarīt ar produktiem. Jā, un nu, ko tu dari tanī savā restorānā? Tātad mēs sapratām, ka tev šobrīd ir tāds Āzijas pies, piesitiens uh, tam, tam, tam mēdienam, ko tu pasniedz jā, mēs, saviem, saviem kā, ciemiņiem un viesiem spilgts piesitiens. Jā, mm, Āzija tas ir viens. Man, man ir uh, arī mm, bijusi tāda superīga iespēja pastrādāt ar uh, vienu man ļoti labu draugu un kolēģi. Viņš ir no Zviedrijas, kurš ir izstrādājies pa visu pasauli. Un viņš <laughs> man ir samācījis visādas tādas nu, ļoti interesantas lietas, sākot ar in, Indiju un Taizemi un beidzot ar tuvajiem austrumiem un, un, un, un Eh, ļoti interesanti. Bet eh, <clears throat> te ir tāds retorisks jautājums, eh, kāda tad ir tā restorāna filozofija? Viņa man tā kā periodiski drusku mainās. <laughs> es domāju, ka mm, šefpavārs tas ir jā, radoši personība. Jā, ļoti radoši. Un te ir ehm, šī definīcija, kam tad mēs pieturamies vairāk, mēs pieturamies pie vietēja produkta un pasaules garšas meklējumiem, izmantojot pēc iespējas vairāk vietēja vietējas izcelsmes produktu, vai mēs meklējam labākos pasaules produktus un cenšamies radīt vietējo mums pieņemamo garšu. <laughs> Interesanta kombinācija. Jā, un, uh, Nē, nu pieņemsim, Spānijā ir vienkārši kolosāla cūgaļa, iberiko. Protams. Tas ir wow, jā, bet, nu, izklapējot viņu kā karbonādu ar sālu un pipariem. Nēdam. Uh, <laughs> es, te, ir ok, vienkārši tas ir manā uztverē tā kā uh, drusku no, nonicināts produkts. Ja? Um, nu, jā, tur man liekas arī drusciņš, eh, vēl ir tas ļoti būtiski, ar ko tā cūka ir barota. Ja? Un, ka nu, mēs zinām, jā, jā. viņiem ir tie, tie barojumi dažādi. Tur jā, tās, tās nozola zīles. Zīles un melnās, jā, jā, un jā, jā. vēl kaut kādi speciālie, kas nu, tur tie tādi par augiem ir, kas aug, un no tā viņi dabū to tumšumu, tumšumu mm, -hmm, laikam. Mm. Bet tas, tas cits, arī tā, par to tā, mēs varam tā, pastāstīt. Tas ir protams. cits stāsts, bet jā, un tad nu mēs uh, vasaras sezonā cik nu varam, uh, braucam uz uh, Bulduru dārzkopības tehnikumu, uh, ar kastēm mm, pērkam tomātus, gurķus, uh, avenes, uh, ēdamos ziedus, visādus mini zaļumiņus, uh, burkānus, jā, rudenī, starp citu, ir uh, četru krāsu burkāni, To nedrīkstam aizmirst. Es zinu, ka kad divi vai trīs ir, tur tie tādi Bet nantes, un tad ir tādi kaut jā, kādi... Jā, ir violets burkāns, pareizi, ir uh, oranžais, jā. Tad ir... Tad, mm, tad gaiši dzelteni ir, vai ne? Jā, dzeltenie, to, tos ļoti daudz izmantos, ap citu, Uzbekistānā, tieši plovu gatavošanai, viņiem jābūt jā, ir gaiši. sausiem. Ha? Uh, mm, no viņiem nespiež sulāra. Uh, Mm -hmm. Jo savādāk, gatavojot plovu, viņi izjūg vienkārši. Mm. Nu, viņi aiziet putrā tādā. Un, bet tad ir arī balti burkāni. Baltā krāsā. Bet tie, jā. Jā, tie man drīzāk pēc tādiem redīsiem izskatās. nu, izskatās, jā, bet viņiem ir burkānu <laughs> okay. smarža ah, <laughs> un garš. Ja, ja ah. aizver acis, tad viņi visi principā pēc garšas ir vienā. Es vienādi. pa krāsēniem kartupeļiem kaut ko zinu un esmu ēdus, bet pa burkāniem, nu tā. Vitelot, jā, jā. <laughs> tāds ir, tie ir violetie kartupeļi. Jā, man patreiz ir mājās. Mm. Ja viņas varējās tur citu ar biezenītī sataisīt vienkārši sacept, un, un, un. Mm. tas ar tāds hibrīdiņš laikam ir. Nu. jā, jā, nu, bet tas ir interesanti, ka, ka nav tikai tā, ka krāsa mainās, arī garšas ir atšķirīgs šiem ir, ir. Un viņi diezgan labi, gan tie burkāni, visi krāsaini aug šeit Latvijā, gan arī tie paši kartupeļi. Nu, Latvijā vislabāk auga uh, dīles. <laughs> to, to es varu pateikt. Tiešām. <laughs> gan uz šķīvi, gan viespienā, gan, <laughs> gan visās dobēs ir dīles. Uh, par ko man ir liels prieks, tāpēc, ka visi pas, pasaule pārējie to īsti nesaprot. Un ja, man vismaz, liekas, ka dīle ir populāra jā, Latvijā. Vismaz ar kaut ko mēs uh, nu, varam pateikt, ka mēs tā gribam, mēs tā daram un uh, ko jūs par to sakat, mums tas vispār patiesībā neinteresē. Un kā tad ir ar tiem uh, viesiem no citām valstīm? Viņi tā viegli parakstās uz to diļu? pielietojumu, ja to nu, nevienam nu neprasa. Kas tur kasa nost un, un Tiešām, nu, ne? jā, nu, viņi vienkārši nav pieraduši. Nu, mēs esam Bet dīļi taču ir bez, bezgal veselīgi. Protams, nu, tur vajag un dīļu tas ziets <laughs> augšā, tas augšējais dīļu ziets un tās dīļu sēklas, ja. Uh, tas taču ir kaut kas kolosāls visādām marinādēm, un mēs nevaram iedomāties garšīgus gurķus uh, bez šiem diļu kātiem, tieši sausajiem diļu kātiem. Un, un, jā, un kad vēžus vāra starp citu, jā, tad, tad diļu tie ziedi ir vispār tā kā pamats, un to man arī mans draugs iemācīja nātris. No, no, no, no, no Zviedrijas, kad Zviedri vāra vēžas ir sāls, diezgan daudz cukurs, un tad ir tumšais sālus klāt, un jo. tad dīļu mm. kāti un dīļu galvas, un tad vāra šos vēžus, viņi viņus ēda augstus, ja, un viņiem ir jāpastāv šajā vēža buljonā vismaz piecas dienas. Mm. Jā, un tad, uh, tad ļoti garšīgi, uzreiz var pateikt, ļoti garšīgi. Klausītāji pierakstiet, pierakstiet visas šīs fantastiskās <laughs> receptes. Galvenais vēžs atrast. <laughs> jā, nu tas gan tas nemaz nu nav. mums ir, jā. Bet man liekas, Latvijā ir vēži, nav? Ir, nu, kaut kur, kaut kur ir. ir, jā. jā. Kaut kur Bet tur. Mēs tā kaut kā nemākam viņus um, rūpnieciski saķert daudz. Katrs kaut kur pa kulītē noteikti var kaut kur savēžot, bet uh, tā, kad es piezvanītu un pateiktu, zinat, man vajag tur liela izmēra tik un tik gabals, tad Viņš pateiks, nē, nu vecīt, tas nav iespējams. Jā, un kā tad ir ar, piemēram, tāda lieta kā gliemežiem? Nu, tas tāds francisks ēdiens. Jā, jā, bet Latvijā tie gliemeži ir savairojušies. Es taču, viņi tak vispār, man, pagājuši divus gadus pēc kārtas jūrmalā vispār ir pilnas nu, ielas. gliemežiem, pirmkārt, lai viņus uz, lietot uzturā, mm, viņiem nedrīkst dot ēst kādu laiku. Jā, nu jā, jā vajag, jā, lai viņi tur jā. visi paša tīrās, mm -hmm. kā mhm. mēs. <laughs> un pēc tam tad viņas termiski apstrādā, bet viņi garšo pēc sēnēm drusku, ja? Tādā, mm -hmm. tā kā tāds sēņu stāsts. Latvijā ir tāda, tāda nu, audzēšana, audz, audzē tos, tos gliemežus? Es domāju, ka audzē kaut kur. Mm -hmm. un, un, es neizslēdzu domu, kad viņas arī sūta turpat uz Franciju. <laughs> es kādreiz dzirdēju, man viens pazīstams, kurš viņa saulē viegli mūžīgo mieru klases biedrs tāds velo, viņš ar to nodarbojās, Remerts, varbūt, ka tu nu, esi dzirdējis. Jā, Jā bet um, uh, mums, nemaz, mums ļoti, atka, ļoti ātri ir laiks uz priekšu, mēs te varam aizrauties pa dažādām receptēm, bet uh, es gribētu, ka tu pastāsti tomēr, un mums būtu rādījum arī klausītājiem ļoti interesanti, uh, nu, visa pasaule, tu esi arī ceļotājs, un tu esi daudz protams, droši vien bijis dažādos restorānos un redzējis dažādus cilvēkus dažādās pasaules uh, malās, uh, kuri nepārprotami ir arī ne tikai kristieši. Jā, mēs zinām to, kāda ir dažādas recepcijas, dažādās reliģijās un dažādas svētku svinot. Mēs, protams, zinām, tikko bija, bija arī kanuks, un tur atkal ir sava, sava, sava, sava virtuve. Un, jā, varbūt tu var nedaudz, piemēram, pastāstīt. Es zinu noteikti, ka tu biji Marokā, un ka tur ir kaut kas tāds mm. interesants, un jā, nu, kas jā, jā. varbūt ir, eh, teiksim tā, un tad varbūt aiziesim līdz, līdz, līdz tam, ka nu, būs kaut kāds lieldienas un, un, un nevis kaut kāds piedošana lūdzu, jūs mm -hmm. piedod, būs konkrēts lieldienas un tad varbūt, ka mēs varam aiziet arī līdz gavēnim, nu, tas gan ir stipri tālu, bet, nu, jā, sāksim varbūt ar, ar tavu to ceļotāja pieredzi un arī ceļojumu virtu atbilstīgi kaut kādiem svētkiem. Uh, jā, par tām virtuvēm. Uh, Es domāju, ka daudz no mums arī nu, jau šobrīd uh, paskatās ik pa laikam nu, skaistus tur raidījumus, pieņemsim, uh, kā cilvēki, ko cilvēki ēd Peru, teiksim, Argentīnā un skaistais Instagrams un YouTubes un, un tā. Bez šaubām. Uh, man ir bijis tas gods tur tā iespēja <laughs> tur mm -hmm. pabūt. Mm, divas reizes, starp citu. Vienreiz izbraukt, Peru. jā, jā, vienreiz izbraukt ar motociklu krustām šērsām un Un, nu, <laughs> jāsaka tā, ka, uh, ja mēs runājam par galvaspilsētu, jā, tur vienkārši viss ir ļoti interesanti un garšas pilni, bet vienus 50 km tālāk uz jebkuru pusi braucot, es teiktu, ka uh, šis šķīvis izskatās no rīsiem, frī kartupeļiem, uh, turpat uz šķīvi, jā, kopā. kopā Mm. kukurūzas, jā, mm. un diezgan lieli šie kukurūzas graudi un nebūtu ne saldi. Nu, un principā vistas. <laughs> Vairāk arī nekā tur nav. Viņi... Tomēr viss ir ļoti populāri man šķiet, pasaulē. ka viņi tā dzīvo un nodzīvo visu dzīvi. Jā. Uh, jocīgs salikums. Kartupeļus vēl ēd, uh, viņiem un ļoti rīs. daudz šo, šo kartupeļu paveidu ir. Viņi pat viņus fermentē un, un kaltē. Uh, Mm -hmm. Tad kaltēta kartupeļi saucās čuņos. <laughs> čuņos. <laughs> Tas tāds ļoti interesants. Tāds cietas, uh, cietas kunkulītis, uh, bet uh, kopā ar mērcīti viss ir labi. Un viņi ēd daudz kvinoju, jā, to, Aha. to gan viņi ēd ļoti daudz, un kopā Veselīgi. ar piparmētrām un zupā savāra, un, un atkal viss skaitru peld, un, <laughs> un, un tā visā Latīņa Amerikā, principā. Bet varbūt, kad ir kāda klausītāja, kas nezin, kas ir kvinoja. Kvinoja graudaugs, jā, tāds. Jā, bet arī nāk no Dienvidamerikas, jā? Jā, maziņš, moderns tāds. Mhm, tāpat kā kartupels, man liekas, nāk no Dienvidamerikas. Jā, no Peru, <laughs> no, Protams. Jā, jā. Un vai tur ir arī tie zilie un krāsēnie kartupeli? Tur, vis, tur ir dažādu formu un sarkani un kāda tik tur nav, un, un oranži un zeltena. Un... un vai tos atbilstīgi svētkiem, <laughs> piemēram, nu, lieto vai, vai tas ir vienalga? Tā kā viņi vēl nav ļoti modificēti, ja? Nav tāda ovāla skaisti, bez acīm un no Holandes. bez maz vai bez mīzes. <laughs> viņi ir tādi, nu, ļoti nenoteikts formas. Un, bet ar savu garšu un katram ir savs cietas saturs. Bet starp citu tie skaistie kartupeļi, lai jūs zinātu, es varu pastāstīt, kā viņi aug. Un, nu, kas, ir tie, kas ir tie ar to plāno miziņu un visu, mm -hmm. visu gadu uh, Uh, visu gadu, uzreiz... visu gadu jauni. <laughs> ir visu gadu jauni. un kurus varēs ar visu mizu uzreiz. Ja, un bieži mēs sev uzdodam jautājumu, kad, nu jā, it kā bija, it kā jau esam pieraduši, bet kaut kas tur trūkst, kaut kāds garšas, un tur trūkst, godīgi sakot, zemes garšas. Um, viņiem, viņi neaug zemē, mm -hmm. viņi aug uh, tumsā, uh, tā kā tādos traukos, mitrumā, un tas laksts gan jau ir gaismā, Ja? Aha. Nu, bez tā un, laikam jā. vispār nemaz nevarētu izaugt. Un tad ir tie lai... laksti ir augšā un apakšā tie bumbuļi veidojas, un tad tu pacel tādu vāku, norauj tos lielākos bumbuļus un pārējos atstāja vēl augt un vēl un vēl un vēl. Un, Principā, mm. jā. Tā kā bet viņi nav modificēti, bet viņi ir eh, vienkārši neaug zemē. Jā, šī ir jauna metode, jā. Nu, kā jauna, laikam jau kāds agronoms teiks, ka jau pirms 50 gadiem tā darīja, bet uh, man uh, Bulduru dārzkopības tehnikumā laboratorijā parādīja, kā tas notiek. Mm -hmm. Un ļoti interesanti, un man tas aizrauj, <laughs> jāatzīst. Ir ļoti interesanti, jā. Interesanti, ka, uh, nu jā, es saprotu, ka viņi tā kā bet vai viņiem tā kvalitāte arī ir kaut ko atšķirīga no, no tā zemē auguš, augošā? Nu, pirmkārt, viņiem izir ļoti plāni un viņi, mm -hmm. viņus ilgi nevar uzglabāt, tāpēc arī viņus, mm. kā saka, caur gadu audzē, jā, mm -hmm uh, tomēr kartupēlis, kurš ir audzis uh, tīrā zemē, ja, tad nu, viņš ir domāts uzglabāšanai, un uh, viņā arī cietas sastāvs ir pilnīgi savādāks, un uh, no kartupeļa, kurš ir audzis zemē, var uztaisīt ļoti garšīgu kartupeļu biezeni, savukārt no šiem jauniem kartupeļiem nekas tur nu, nesanāk. tāds uh, nesanāk, tur tāds klīsters sanāk, jā. Es tev gribēju jautāt uh, par tiem uh, kartupeļiem, burkāniem, kāpostiem, kad viņiem beidzās, nu tā kā visam, nu, viņi, viņi stāv, pieņemsim, pagrabos kaut kur, kā tur ir īsti, cik ilgi viņam tā kvalitāte, nu ne viņam tam, latviešu lodā runāsim pareizi, cik ilgi, e, kuram nu, tā, augam, vai kā, kā uzglabājās un kā uzglabāt pēc iespējas ilgāk, lai tas, uh, lai tas nu, augs nezaudē to savu uzturu vērtību, jo es zinu, ka burkāni laikam līdz kaut kādam martam tikai esot kvalitatīvi, un ka, ka visvērtīgākais esot skāps kāpostas pat aprīlī, vai tas tā ir? Vai es... Jā, nu skāps kāpostas vispār organismam ir uh, pat uh, vērtīgāks nekā svaigs kāposts, un, un, un viņam šis fermentācijas process ir tā kā sācies, un, un, un gramošanas traktam viņš ir tā kā ļoti, ļoti labs un, un veselīgs. Uh, svaigais kāposts ir, um, teiksim tā, ko, ko nevar uzglabāt tā kā tikko no dobes norautu to pirmo kāpostu, ja, ja viņam tomēr šīs lapas ir tā kā plānas vēl un, un nav, nav, nav vēl nostabilizējušās, ja, un tad viņš uh, agri vai vēl sāks kaut kur bojāties kādā no vietām. Savukārt tie, kas ir uh, nevis zaļā krāsā, bet baltā krāsā kāpos tie nu gan var stāvēt, un, un, un galvenais ir tums un aptuveni plus 2, plus 4 grādi tad, tad ir jābūt kaut kādam pagrabam vai kaut kādai tādai tumsai, tumšai jā, telpai, jā. kur tev tur kastēs viņi kaut kā tur saglabā. Bet nav jāver virsū zeme nekas tāds vienkārši. Nē, nē, nē, nē. kāpostiem nevajag zemi un, un, un jābūt mm -hmm. nu, noteiktam mitrum procentam un, un nedrīkst būt pa sausu, nedrīkst būt pa mitru. Un, un, bet tāpēc jau tie pagrabi kādreiz tika būvēti ar, no, nu jā. ar, ar dziļu domu un uz pareizām tur debesis pusēm. Un, jā. Un tad kas latvietim ir vispār tā kā veselīgākais? Protams, es saprotu, ka uh, vienam ļoti smalka restorāna īpašniekam varētu, vai tev tur varētu būt dažādas citas veidi rekomendācijas un receptes, bet nu tādā mājas kārtībā uh, tagad, nu, jaunais gads sagaidīts, visi esam tādu drusku tādu noguruši no tās ēšanas, tad, nu, ko vajadzētu darīt tagad tā? Nu, nu, nu tā kā tādā slēgā es pateikšu, vai žargonā ir tas RPP, kas ir, nu, principā arī pusporcija. <laughs> ja. Tā ir ļoti lab, laba sevis disciplinēšanas tēma, ja tur pēc sešiem mieriņš. <laughs> ja. Nu, no rīta. Bet, ja nevar izturēt, ja tā kā pierasts jau ap desmitiem vakarā, ap divpadsmitiem apēst nu, jā, kādu šķiņķu gabalu. Tad mums at, tad, tāpēc arī ir tā, ka tu no rīta pamosties un saka, kaut kā šo, šo, šonakt neizgulējos. <laughs> Mēs neļaujam organismam vienkārši atpūsties. Uh, jāatzīst, ka uh, arī es un tāpat daudz cilvēku arī grēko un, uh, un sagrēp, sagrēko un, un gribās citreiz kaut ko pēc darba atnākot mājās un, Un tas, nu, tas tā liekas, ka uh, tur darbā mēs tur ēdam visu pēc kārtas. Nu, tā nav. Mēs jau strādājam, nu, mēs darām vienkārši savu darbu mēs negriežam nost no, no, no viesa porcijas <laughs> neko priekš sevis. Ja. Mēs ēdam visi vienotu darbinieku ēdienu, kas ir salāta piedevs un kaut kāds pamatēdiens un viss. Un, nu, jā, un nu citādāk piedīsies jā, jā. un nu tad nevarēs vairs apkalpot viesus. Bet jāatzīst, ka tas ir diezgan tā kā vispār nav tas veselīgākais darbs un profesija, jo gribi negribi, um, neskatoties uz to, ka um, mūsdienu uh, mūsdienu iespējas, izmantojot šo svarus termometru un pulksteni, mēs mm -hmm. visu mhm. varam pierakstīt. Jā. ja? <laughs> Jā. Neskatoties uz to, um, ir ar mazo karotīti jāsteigā apkārt un tomēr jāgaršo tas, ko tu viesim dod. Es tieši gribēju tev jautāt, cik tu daudz kā tā uzraugi arī to savu no pavāru darbu, jo tomēr garša ir svarīga un tā ir tomēr tava garša, vai ne? Viņa tā taču tomēr cilvēkiem atšķirās garša. Jā, jā, un noteikti atšķirās, un tāpēc tiek vārīta viena, kā saka, mātes mērce. <laughs> kur, jā, jā, mātes mērce, kur ir, un pēc tam tur sākās atvasinājumi dažādi, jā, jā. un kas ir tās apakšmērces saucamās, un, un, un um, nu jā, un katrs, kurš gatavo, nu, kaut ko pieliek kaut no sevis. Kaut ko pieliek un tā, un tad es pieeju un es saku, tur trūks tas, vai tur atkal pa daudz ir tas. Un, un... un viņi respektē tevi, tur neapvainojās. Jā, nu viņiem, nu kā respektē, nu, jā, viņiem ir jārespektē, nu, beig beigās okay. ir, kā saka, Es gribēju teikt vienu citu vārdu, bet uh, es, teiktu, <laughs> es varu pateikt, ne šī ir radio, bet uh, man, mana seja ir skatlogā, un ja, ja kaut kas uh, nebūs tā, tad... Tu par to nes atbildību. Jā, es par Protams. to nes atbildību, bet um, atkal, ja būs tā, tad uh, es labprāt uh, <laughs> priecāšos. Jā, um, uh, tad vēl tāds jautājums ir vēl. Uh, mēs visi pie ēdiena, nu, baudam vīnu, vai kā, kas ir <clears throat> kas nu, nav runa par veselību, kas tad ir labāk dzert? Gāzētu ūdeni vai negāzētu ūdeni? Pirms ēdiena vai pēc, iedi, pēc ēdiena? Kā tad ir īsti ar tām dabīgām sulām, kad viņas vajadzētu dzert? Vai tev ir arī kaut kāds tāds uh, nu, tāds savs viedoklis vai varbūt pat pamatot zināšanas, ko mēs varētu varbūt ieteikt? Es teiktu, ka uh, buroties um, <clears throat> cauri visām šīm lietām, Un uh, klausoties vienu, otru, trešo, piekto, es priekš sevis esmu izvilcis tā kā tādu esenci. Mm -hmm. Un tā kā tāds sīrups ir priekš manis uztaisīts un izveidojies. Uh, vajag uh, drusku tā kā ajurvēdu palasīt, uh, um, indiešus un... Uh, nu labi, bet ir... mēs tagad to neesam lasījuši, jā, jā. tad ko tu mums ieteiktu? Nē, nu tad ir... Ūdeni pirmkārt... dzert pirms tam, pirms tam, tur tās jā. divas stundas pirms ēšanas. Jā, var, vakar, var bet... pirms tam padzert ūdeni, tad tik daudz nevarēs iest. Ja, ja, <laughs> ja iedzer gāzēt ūdeni, tad kuņģīts, protams, tā kā pastaipās mums un, un, un ir tā pirmā vai otrā atraudziņa. Viņš veicina to, veicina to, to, to, nē, nu, tad gribu. <laughs> vairāk var iest atkal, ja. uh, kas attiecas uz ūdens temperatūru, tad... Um, lai kā mēs negribētu dzert augstu ledainu ūdeni. Man šeit tad arī ļoti, ar citu, nu tā, ka sagribās tā pilnīgi tā kā ledu un drusciņu ūdeni pa virs un vienkārši sagribās, bet tas, e, nu, principā organismam, protams, kad nostopē visu <laughs> mūsu mm -hmm. gremošanu un tur ir tāds šoks un, un, un nu, jā, tas, un, ko mēs varam iedomāties? Mēs iedomājamies šobrīd tagad, uh, mūsu mājas uh, nulles ciklu, <laughs> kanalizāciju, ja, mm -hmm. kur uh, ir ieliec iekšā, teiksim, uh, lielopu, nezinu, vai jērgaļas, nezinu, tauki kaut kādi, ja, šī kanalizācijā un tiek uzliec virsū augsts ūdens. Nu, un, un, kas tur notiek? Pirmajā pagriezienā tur ir čau, ja. Jā. Un, um, Tas pats notiek arī mums. Jā, mūsu organismā, un, un tur, nu, kāds organisms labāk ar to tiek, tiek galā, kāds, kāds nu, ne. Tas nozīmē, ka labāk tomēr pēc ēšanas vai kaut kādu, tomēr kaut kādu siltu vai kaut kādu ēdzeru. Jā, nu, kā... nu, man, man silts ūdens patīk, man garšo vispār karsts ūdens, vienkārši karsts verdošs, verdošs ūdens. ūdens. Un, jā. Un tas jau ir veselīgs, vai ne? Nu, nu varbūt ne verdošs, bet tāds silts. Nu, cik nu var iedzert? Sap citu, pēc uh, kaut kādas lietošanas, pēc svētkiem jā. vai pirms iešanas gulēt lai no rīta viss būtu kārtībā. Lai nesāpēt galva. Nu jā, es iesaku, to man atkal ir par, <laughs> pateicis viens draugs, ne no Latvijas. Viņš teica, kā, tu, tu nezināji? Es saku, kā, ko es nezināju? Viņš saka, nu kā, vien vai divas glāzes caur nevaru, karstu ūdeni, un tad viss šņorē kurpes vaļā un liecēs gultā uzreiz. Un, jo nepavēlti, tad karstumā tas viss atšķēdās, izšķīst. Nu, tas ir arī eh, attiecās un uz ēdienu ko, un, un, un, un jā. dzērienu un vispār visiem labumiem, kas jā, ir ieņemti tādā brīdī. Hmm, nu, lūk, tad mēs tagad zināsim. Es tagad domāju, vai mums iet muzikālā pauzē, vai mums tomēr nevajag muzika, muzikālo pauzi, bet turpināsim ja, runāt. Ja, ja nu klausītāji vēlas klausīties mūziku, tad lūdzu rakstiet un uh, jā. sūtiet savas uh, domas, domas. Jā. Uh, bet es ja domāju, jūs vēlaties labi. mūs klausīties, tad... Tad mēs turpināsim <laughs> runāt, mēs turpināt, jā, jo tāpēc, kad muziku varēs uh, pasūtīt un, un šīs te īziņas izlasīt rīt, jo rīt ir atkal uh, apsveikuma raid, raidījums, kur mēs varēsim atskaņot dažādas dziesmas, labāk parunājam. Jā, tad, um, nu, tu nedaudz ieskicēji Āzijas virtuvi, kā tad tur ir ar tiem, tuvosies, nu, mūsu lieldienas, kā tad ir ar gavēni, piemēram, piemēram. Tad uh, varbūt nedaudz pastāst, kā, kas, ko nozīmē, nu, protams, mēs īsti, ir cilvēki, protams, kas vispār ne, neēd gaļu, bet tad, uh, nu, jā, ar ko var aizstāt, vai vajag aizstāt, nu, kā, kas, kas tev, jo tu toreiz katolis, jā, tev, kā tad īsti Vispirms ar tiem, ka es uh, vēlos uh, apbrīnot tiešā ēterā visus cilvēkus, kuri pie tā pieturās, viņu gribas spēku, uh, viņu šo, nu, vienkārši, jā, gribas spēku un, uh, um, uh, un es abrīnoju viņus, kā viņi spēja no tā visa atteikties, <clears throat> no visiem šiem uh, izaicinājumiem, it sevišķi vēl tie, kas strādā virtuvē. Mm -hmm. Un varbūt pat uh, tie vai tās sievietes vai vīrieši vai, vai namatē vai namamāts, kuras gatavo priekš savas ģimenes, uh, ka viņi no tā var atteikties no šīm smaržām, un ja tā nav tikai gaļas nēšana, tas ir piena produktu nēšana, jā, un, un, un, nu, un tas zīvju ir, nēšana. Tas ir tāds jā. smags gavēnis. Un tas ir, jā, nu tas ir īsts mm. gavēnis, kur organisms, zinot, es pazīstu ļoti daudz cilvēkus, kas to piekopi, un tam visam seko līdzi, kur šīs 40 dienas vienkārši spēja no tā viss atturēties, un Jā, jā. Tā ir skaitā gavēnis, starp citu, ir arī e, cukura un medus nelietošana. Tas arī mm. ir gavēnis. Es pateikšu, kāpēc. Jo cukurs e, visiem ir ļoti vienkārši. Nu, labi, es ne, neapēdu šodien gaļas gabalu, ja, bet es apēdu desmit bulciņus. <laughs> Pieņemsim, vai tas ir gavēnis? Nu, laikam nē, ja. E, gavēnis nav tikai ēdiens. Gavēnis, jo tas ir tā kā... Uh, Uh, nu, sevis, uh, sevis attīrīšana nu ne nu jā, tu, tikai tu, caur vēdru. Tu sagatavo, un no at, jā, tā ir attiekšanās patiesībā. Tā ir attiekšanās, jā, tā ir, attiekšanās, tā ir disciplīna. Jā, jā nu, jā. attiekšanās, jā, tu, tu sevi tu, Se, tu ziedo kaut savā ko. labā, jā, jā. savā labā, uzreiz var pateikt, savā labā. Gavēnis jau, nu, gadsimtiem ejot... Uh, Uh, ja mēs patinam to filmu atpakaļ, tad saprotam, ka vienkārši tas bija tas brīdis, uh, kad uh, nebija svaigi produktu. Jā, <laughs> jā, nu, Viss jau bija beidzies, jā. Viss bija beidzies, bija palikuši graudaugi, sakaltuši, nu, sausi. Pupas. Jā, pupas, pupas grīķi un viss pārējais, jā. Un, jā, un, um, un līdz uh, cūkas kaušanai vai līdz lieldienu jēram bija jāpaciešās. Jā, Nu, un tad, tad, tad, ko tad īsti? Es nevar, teiktu, nevar teikt 40 jā. dienas, nu cilvēkam vajag enerģiju, tomēr cukurs, nu labi, jā, jā. bet medus, medus jau... Vār, vār, nu, eh, protams, ka vār, nu, tas jau katrs jau priekš sevis uh, saraksta savu to uh, pieļāvības, mm -hmm. <laughs> tā, to šo pieļaujamo produktu sarakstu, mm -hmm. ko tad viņš vēlas, bet uh, pienu aizvieto ar kaut kas riekst pienu vai ar uh, auzu pienu vai ar īsu pienu, ja, teiksim, gaļu, gaļas produktus aizvieto ar um, graudaugiem. Nu, soja tas arī varbūt ne visiem patīk šī konsistence. Man laikam, es atzīšos arī, es neesmu tāds lielākais um, piekritējs, bet starp citu man sieva ļoti labi <laughs> māk gatavot no šīs sojas maltās gaļas, maltās gaļas mērci. Mm. <laughs> nu, tā kā. Jā. Bet, uh, un Pēc tā uzreiz nevar, jā, uzreiz nevar pateikt, starp citu, ka, nu, jāizver acis, tad es... kaut kas nav, bet uh, kaut kas ir, bet kaut kas nav, un, bet to var, to var. Bet um, ir vajadzīgs obaltums, jā. Nu, jā, tas ir Uzturvērtība. Jā. Mums jau ir, uh, es ieteiktu aiziet un painteresēties, palasīt gudru literatūru, nu, kas ir uh, šī uztura literatūra. Uh, un tur ļoti daudz, kas ir sarakstīts un ar visām aprēķināšanas formulām. Un galvenais nebaidīties pielikt garšvielas, lai tas viss, viss būtu garšīgs un ēdams. Be, mm, vai nav tā, ka tomēr tās garšvielas bieži vien, arī tad, kad tev, ja tu viņas kārtīgi saliec, tad pat sāli nevajag, kas it kā nemaz nav veselīgs un tā tālāk. Respektīvi, eh, jo vairāk garšvielas, tu bagātini to, to garšu un arī tā, viņš arī to ēst grib, tā kā tā garšviela mazina. Vai tā ir, vai es tikai tā kā nu, alojos? Garšviela aktivizē um, šo metabolisko, kā saka, uh, sistēma mūsu. Organismā, jā. Jā, jā mm. tas mums vielmaiņu, jā, viņi, viņi, viņi aktivizē un, uh, jā, un, kā saka, organisms atkal sāk strādāt. <laughs> Es skatos, mums atkal straujiet tā stundas galu. <laughs> Es gribēju tev jautāt visā šī raidījuma laikā. Mēs šobrīd saprotam, ka Latvijā arvien vairāk parādās Mišelīns, vai tu nevarētu pastāstīt nedaudz, zinot savu pieredzi, un, un, un es zinu, ka tu arī esi bijis kaut kur pasaulē ārpusē slavenajos Mišelīna mm. restorānos. Kas tas tāds ir? par ko to dod, kas, ka, kas ir viena Michelīna zvaigzne, kas ir divas, kas ir piecas. Nu, tā īsi. Un, jā, Latvijā ir vai nav, un par ko to dod? Um, un kas to dod? Jā, Latvijā tas ir kaut kas jauns, beidzot. Michelīns līdz mums ir atnācis. Un, uh, Uh, Mišelīns vispār tā ir riepu kompānija. Jā, to mēs zinām. jā, kur ražoja riepas sen sen. Un, uh, jā, jā, un, un tad, viņi degvielu. izdomāja, tad viņi izdomāja um, ierakstīt savā ceļvedī uh, autoservisus, kur var uh, nomainīt <laughs> un veikt šo riepu maiņu. Un uh, pielikt ceļvedim klāt arī vietas, kur var paēst. Aha, <laughs> tas tik vienkārši. Tik vienkārši. Jā, nu, savukārt, nu jau mūsdienās tas ir tā, ka... Um, Uh, dod zvaigznes, jā, tur ir savi kritēriji, un starp citu nevienmēr galdauts ir kritērijs. Nav tā, ka galdotam jābūt ir obligāti vai baltam vai tur, nezinu, citas krāsas, bet tur ir ļoti daudz uh, kritēriju, mm -hmm. uh, mhm. kuriem ir jāatbilst. Uh, Nu, bet tas vairāk vai mazāk zvaigzni. attiecās uz ēdiena kvalitāti, nevis ēdienas uz servisu. Servis, arī servis, A, servis, jā, ēdienas servis un dzērienu izvēle, noteikti. Mm -hmm. Respektīvi kombinācijas salikums, kā tas, tas, tas uh, zvaigzne vairāk attiecās uz šefpavāru. Es un... teikšu, uz ko tas neatiecās. Jā. Tas neatiecās uz uh, atrašanās vietu. Aha. Uh, Michelin restorāns var būt jebkur. Viņš var būt pazemē, viņš var būt šķūnī, uh, viņš var būt, nezinu, ārpus galvaspilsētas noteikti, viņš var būt pļavas vidū, bet ieejot jā, šajā restorānā sākās šie kvalitātes kritēriji, jā, kur ir jābūt smaidīgam personālam, zinošam personālam, ļoti labam ēdienam, uh, Uh, un tā tālāk. Un, tā tālāk. un izdekorētam ēdienam. Es zinu, ka Rīgā ah, es, es jā, nenodarbošos diezgan, ar reklāmu. De, bet... de, eh, dekorācija varbūt nav arī tas svarīgākais šobrīd ir, eh, kāds mīl vairāk, kāds mīl mazāk tur dekorēt, eh, viņam ir jābūt noteikti oriģinālam mm -hmm. ēdienam, ļoti augsti kvalitatīvi pagatavotam un noteikti garšīgam. Varbūt šat tad tas ēdiens izskatās netik skaists un liekas, tev tur mhm. atnes mm -hmm. kaut ko, uzlē virsū kaut ko, uh, Uh, uztaisa mazu pirueti un pastāsta, kas tas ir. Un, un, bet tad, kad tu sāc ēst, tad tu saproti, ka wow, es Jā. neko iepriekš tādu nekad neesmu ēdis. Tad tas nozīmē tomēr, ka tā ir garša. Jā, kā, piem, nu, kā protams, piemēram, arī vizuāli. Kā piemēram, mans uh, ļoti labs uh, draugs un kolēģis, mēs kopā esam strādājuši, Valters Zirdziņš, viņš bija daudz, daudz gadus atpakaļ uztaisījis kumelīšu saldējumu. Tas bija mm -hmm. vienkārši fantastiski, un tas ir Valtera zirdziņa kumelīšu saldējums. O, gan arī kā patents jā, jā. vai ne? <laughs> no nu, apmēram, jā, jā. Un vai, tas ir, vai arī servēšana un, un galdu kultūra ietilpst šajos kritērijos? Noteikti, noteikti gan maize, gan sviests, gan kraukšķīgas salātlapas, gan tur ir, tur ir ļoti daudz kritēriju, un es neesmu Mišelīna zvaigznes īpašnieks, Latvijā šobrīd ir divas uh, uh, divi restorāni ar uh, katram pa vienai zvaigznē un um, maleči par centību. Es teiktu, ka Latvijā varētu vēl, uh, starp citu ir trīs, un ir uh, Ēriks Drebans, man ļoti labs draugs, un viņam ir uh, šī Mišlīna zaļā zvaigzne, kas, uh, ko dod par vietēju produktu izmantošanu, mm -hmm. un, jā, zaļu dzīvesveidu un tādu, kā saka, ilgtspējīgu, jā, stilu interesanti. Un eh, tad, nu tā, tī no praktiskā viedokļa es esmu pamanījusi, ka, un dažreiz man rodas jautājums, piemēram, par pasnie, ūdens pasniegšanu. Bieži vien to ielēj, nu, ūdens glāzēs, bet es esmu redzējis, ka alu šobrīd arī, lai tā kā vīna glāzēs pasniedzot, bet tam ir ar tagad, vai, vai mainās mode, no kā tas ir atkarīgs, ko kādās traukos lēj? Uh, trauks, viņa forma uh, noteikti ietekmē uz garšu. Jā, uzreiz mm, var pateikt. Tiešām? Jā, nepavēlta katram vīnam un katram, nu ne katram tieši vīnogu veidam, bet uh, ir uh, šīs pamata, četras pamatglāzes, jā, kad šardonē tipa vī, vīnu, lai tādā glāzē, tur tādā, tādā, tādā. Jā, jā, tas uh, ietekmē uz, uh, uz garšu, uz smaržu. Vai tu savā restorānā arī to ievēro? Jā, kad tiek pasūtīts tā kā tāds labs vīns, tad noteikti mēs lējam atbilstošās glāzēs. Tas pats attiecas arī uz šampanieti kuru nu vairs nelēja tajās flautiņās. Jā, es tieši gribēju teikt, jautāt ir, jo taču agrākos laikos ir tāda tulpītes, un tad ir tā kā tādas kallas, un, jā, jā. un tad ir tādi, tādi, tādi, tādi uzpūteņi, tad kādos, tad ko, tad kā tad būtu pareizi lieta? Starp, <laughs> starp kallām un uzpūteņiem, bet uh, noteikti ne, ne, ne tulpīties, tulpīties, lai dzirkstošo vīnu mm -hmm. un proseko, vai kādu varbūt šam, kokteili, kādu mimozu, kas ir šampaniets, pieņemsim, ar, ar apelsīnu sulu vai, vai ar, ar upeni liķieru, tas saucās uh, Kir Royale. Mm -hmm. To var liet tulpīties, bet uh, pārējos ir speciāls šampanieša glāzes. Nu ko, mīļie rādījumi arī klausītāji, mums ir burtiski jau raidījums paskrējis un, un aizskrējis, un vēl tā mēs arī līdz uh, ārzemēm un, un svešām receptēm nenokļuvām, un tad droši vien, kad uh, Laurim būs jānāk par to stāstīt atkal, tad, kad tuvosies varbūt uh, lieldienas, varbūt, ka mēs pa lieldienas galdiem varētu un, un svētku uh, svinēšanu parunāt. Es teikšu tev lielu paldies par tavu laiku, ka tu atnāci, un, un, un man bija ļoti liels prieks tev tevi satikt uh, Jēkab katedrālē, un kā izrādījās, tu esi tur jau no, no, no bērnības. Jā, es tur esmu no bērnības, man vecā māma tur strādāja, jā. Aha, nu jā, tad, nu lūk, mīļie arī rādījumi arī klausītāji, es kā vienmēr gribu jums atgādināt, bez jūsu ziedojumiem, bez jūsu atbalsta, rādījumi arī Latvija nevarētu pastāvēt, jo Mēs gan runājām par 36. līniju, bet mēs nenodarbojamies ar reklāmu. Tā kā atbalstiet un paldies jums par visiem jūsu atbalstiem un ziedojumiem iepriekšējo gadā un uh, un arī, protams, par to jūs dāsnumu arī šobrīd. Un vēlreiz, Lauri, paldies tev, ka tu atradi laiku savā aizņemtībā atnākt un parunāt un pastāstīt par šīm lietām. Jā, un uh, visiem jums, mīļa rādījuma arī klausītāji, laimīgi jaunā gadu. Bet, Lauris, Lauri, es tev gribētu teikt vēl minūte, un tev ir laiks es kaut teikšu, ko pateikt e, klausītājiem. Es, es, es tikai tev, nu, pie, nu tā kā, nu, paturpināšu. Uh, nākat uh, pie mums, uh, ne tikai uh, uz mūsu, uz manu <laughs> restorānu, nākat vispār pie mums, pie pavāriem, pie, pie šefpavāriem, uz, uz dažādiem restorāniem un vienkārši atbalstat mūs un uh, ļaujiet uh, mums jūs uh, priecēt ar uh, savu oriģinālo rokrakstu. Uh, Tas ar... tāpat kā gandrīz kā mūzika, ja ejiet uz koncertiem, jā, ejiet uz restorāniem. Jā, ejiet jā. uz koncertiem, uz teātru, uz restorāniem, un, un tāpēc mēs tad dzīvojam un strādājam, tad mums būs darbs. Paldies par uzmanību, lai jums jauks vakars, paldies Lauri. Raidījums labās ziņas par aktuālo sabiedrības Lošu. procesiem un labo mūsu vidū ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Paldies!